і постирав крила об льодовик та вітер завивав до самого світанку, ганяючи чорним полем зернистий сніг. Розвиднялося кволо. Пластмасовий кружечок біля задньої стінки трохи прояснів, але згодом знову розтанув. Це повторювалося тричі підряд. Остаточно розвиднілось тільки за четвертим разом. Вітер зовсім ущух, коли годинник показав пів на дев'яту. Як і нахвалявся філмарш, у дорогу вирушили негайно. Снідатимемо на ходу джентльмени, розпорядився він, виставляючи вперед собачий запряг. Над шельфом стояв поземний туман, і матрос мовчки відзначив, що Антарктиді таки забракло фантазії на цей день. Поземний туман уже був котрогось ранку. Люди знову брали в одвійках молока, виставивши над ним тільки голови та плечі зі спальними мішками, кому випала черга нести мішки. Одна лижа в Жака Антуана вчора зламалася. Булат запропонував йому свої, але француз рішуче крутнув головою. Я почуваюся на них, як бегемот на дансингу мосьє. Тепер він йшов пішки проте не дуже кульгав. Чому не кульгаєте? спитав матрос. Ви швидко знеселієте. Боюся насмішити мадам Каті. Їй зараз не до цього. Француз раптом запитав, а довго тривають оці магнітні бурі? Боїтесь? Не те слово, вагаючись, заперечив Жак Антуан соромлюся за співвітчизників, адже магнітний полюс Антарктиди відкрили саме вони якось ніби не солідно. На кожній полярній станції журналістам завжди подавали те, чим пишаються дослідники їхньої країни. Полярники з Дюмон Дюрвіля вважали магнітний полюс власним відкриттям, хоча до цього не доклав рук жоден з нинішніх зимівників. Булат спробував пригадати вичитання в книжках, скільки ж тривають оці магнітні бурі. Попереду йшов ескімос, і з туману виглядала тільки його кругла маківка. Булат озирнувся і з подиву мало не заволав. Стометрова людська вервечка крутилася і вив'юнувалася. Він вийшов на узбіччя і відстав, належало попередити філа марша. Та професор уже й сам підійшов. Що тут у вас робиться? спитав він. Безперервні зигзаги. Скажіть, нехай припинить. Ми з Туромбалом самі поведемо. Собак цей туман збиває. Матрос наздогнав ескімоса і спинив рух. Американець із кульгавим норвежцем та місіс Кет знову стали попереду, як усі ці дні. Чи не забагато кульгавих, озвався Жак Антуан. Їх філмарш поставив коригувальниками. Колон вів тур, але лінія руху не вирівнялась навпаки. Зигзаги стали щонестримніші. Хвилин за десять на узбіччі виринула професорова голова до пліч. Містере Матруз ніяково сміхнулася голова, стало ще гірше. Після вчорашнього мене й досі не полишає страх. Філмарш михцем глянув на пішого француза. Боюся впасти через бар'єр, а собаки відчувають прірву здалеку. Доведеться знову пустити їх уперед. Надто довго виправдовується, подумав матрос. І чому він виправдовується? Жак Антуан спитав, а мене візьмете з собою? Куди? здивувався професор. В експедицію до Амазонських індіан. Ви ж там будете начальником. Філ Марш не був готовий до подібного інтерв'ю. А чому б вам не злітати на місяць, містере Мерсьє? Француз широко всміхався, і Філмарш несподівано кивнув, глянувши на матроса. Гаразд. Не хочу руйнувати вашої дружби. Він віддав розпорядження Нансенові йти вперед. Ескімос рушив. Матрос із Жаком Антуаном подалися за ним.